Për atë dersi sot do të flet për shehidin e mihrabit. I thëjmë shehidi i mihrabit nga se ka ra shehid në mihrab. Ndërsa me këtë emër nuk e njeni, po me emrin e tij të vërtetë e njihni mjaft. S'ka dyshim se Mirëpo disa ibadeta bëhen me kohë, sikur namazi e bën me kohë, të merr kohë, duhet me dhon kohë për me kri. Ramazani s'duhet me hangër për me kry këtë ibadet. Për me bë haxhin, duhet me shkue me dhon pasuri, me shkue deri në Mekë edhe tim. Krejt këto ibadete kërkojnë diçka me dhon. Përveç xhihadit kërkon më së shumti ai asht gjak. Për atë është ibadeti më i nalt edhe më i vlefshëm, ngase ke dhan diçka çka është më e madhe se koha, se pasuria, se mundi, se krejt. Ke dhan gjanën më të shtrenjtë, për atë është kish ibadeti më i nalt. Pasi që Allahu Azza wa Jalla ka urdhërue vepra të mira, te Zoti i juaj, kërkoni falje nga Allahu, magfirati min Rabbikum, wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard, edhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiejve dhe e tokës. Duke u nis besimtari nga kjo, arrin deri ta arrin atë shkallën apo në kryet e veprave të mira, ajo është shehidllëku, kjo e bën atë Që ai pastaj mos të rri rahat derisa ta arrin kët shkallë nëse Allahu azza wa jall e ka zgjidh prej atyra ngase Allahu nuk e merr secilin nuk e gradon me kta nuk ja jep kët shkallë derisa ai ta meriton Allahu ka thënë wa yettekhidh minkum shuhada edhe zgjidh Allahu nga ju shehida mos mendoni se secili që shkon në xhihad ka mundësi me ra shehid sa njerëz kanë shkuar në xhihad E pastaj kanë vdekë prej ndonjë smuje në xhihad, nuk kanë vdekë prej plumit. Ka plot kështu. Për atë krenaria mbi gjitha krenarit është kur njeriu bjen shehid. Mbi të gjitha krenarit është kur njeriu bjen shehid. Mjafton për shehidin që Allah azza wa jall ka than Pse po e humbni kaq shumë kohën? Çka është problemi ju që ju doni me tregue për ngjarjen se si do musliman pas kanë ra shehida? Shkaku i parë dona me tregue t'flasim për shehidat ngase janë njerëzit më të vlefshëm te Allahu Azza wa Jalla. Nga se janë njerëzit më të vlefshëm të Allahu Azza wa Jall, meritojnë që na të flasim për ata pasi që Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka folë për ata. Allahu Azza wa Jall në ajetet që ka i përmendëm flet për vlerën e atyra, edhe flet wa men yuti illaha wa rasula e kush respekton Allahun edhe pejgamberin fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alehim ata janë me ata Në xhennet i ka më shumë, mirëpo njëqind janë përgatitur për shahidin. A nuk meriton që për atë me fol? Shkaku i dytë i cili na shtyn që të flasim për mujahidat apo për shahidat është përkujtimi i muslimanëve të sodit edhe nxitja e tyra që të ndjekin rrugën e tyra edhe të hecin në hapat e tyra që të arrin atë që e kanë arrit ata. E treta, lajmërimi i njerëzve se çfarë kanë realizu ata me veprat e tyre të cilat i kanë veprua. Dhe lanja e jetës të kotë të cilën ata sot e kalojnë. Shkaku i katërt, marrja e mësimeve, ndalja në ngjarje të cilat ju kanë ndodhur këtyre shehidave, duke përfituar prej jetës tyra, duke marrë mësime prej jetës tyra dhe duke pa sinceritetin e tyra edhe asketizmin e tyra se si ata nuk kanë marrë pas kësaj bota. Edhe e pesta, kundërvimi i atyre të cilët i paraqesin muslimant si njerëz të cilët dojnë pasurinë edhe luftojnë për pasuri dhe duke marrë lakmi ndaj pasurisë kafiraf, për atë shkak që luftojnë kafirat apo pse kanë qef me derdh gjak, dojmë me tregu se ata muslimanët nuk janë ata të cilët dojnë me derdh gjakun, është shahidi i islamit prej shahidave më të mëdhenj. Komandanti prej komandantëve më të mëdhej të islamit. Në kohën e të cilit u çliruan shumë vende islame. Në kohën e të cilit sundonte drejtësia, në kohën e të cilit gjenshin prehje të dobtit, në kohën e të cilit nuk kishte vend zullumi, në kohën e të cilit çdo njeri kishte drejt t'takohet me ta dhe të ankohet për atë që i ka ndodhur. I pari i cili i ka mbledhë muslimant namazin e tarawisë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pasi që pejgamberi e kishte ndalë një kohë edhe vdiq, pasi që kishte falë një herë një kohë namazin e tarawisë me xhamat, e ndali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke pas frikë se po ju bëhet farz pas vdekjes tij ky sahabi e ka filluar i pari i ka mbledh njerëzit kur i ka pa tu fal veç e veç namazin e teravisë i ka mbledh një imam i pari i cili e ka ba kalendarin e hijretit i pari i cili ka caktu rrog për ushtrin islama edhe për muslimant n'medine i pari i cili ka marrë numrin e banorëve të medinës e shumë pun tjera të cilat i ka ba në popujt e hershëm njerëz të cilëve ju ka ardh inspirim edhe i kanë kuptu disa gjana, ju është dhan kuptim atyra, e nëse ka dikush prej ummetit tem i cili kupton edhe i është dhan kuptim, edhe inspirohet ai është Omeri radiallahu an. Siç tha më herët se nuk është qëllimi këtu të flasim për jetën e Omerit, Po edhe në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Medina. Dhjetë vitet të cilat sundoi Omeri radiallahu an kanë qenë dhjetë vite ma të vështira të cilat i ka kalu Omeri gjatë jetës vet. Veshja ka vesh diçka çka është ma e keqe. Ushqim ka hangër shumë pak. Gjum ka ba shumë pak Krejt duke e bajt gajlen e muslimanve Rrobat nuk i ka vesh Prej rrobave ma të shtrejta Po çka ka qenë ma e lira Duke pas frik Duke pas frik Se do të pytet para Allahut Azze wa Xhel Se ku e ka harxhu pasurin e muslimanve tha Omeri radiallahu an Ec se po të ndajmë një pjesë pasurisë prej shtëpisë bejtul malit shtëpia pasurisë domethënë shtëpia buxhetit shtetit që ta ushqesh familjen nga se ti je khalife dhe i nxanun me tjera punë se të dalish në treg edhe të punojsh për familje sot ia kanë caktua Ebu Bekrit nga bejtul mali një shumë që e ka marrun prej buxhetit shtetit E çdo njeri e ka afatin e caktuar të vdekjes, kur i vjen vdekja, as nuk vonohet, as nuk ngutet. Abu Bakr radhiyallahu anhu para vdekjes e porosit familjen e vet, edhe thot, pasi që e le halife pas vete Omerin radhiyallahu anhu, thot merrne këtë deven edhe këtë shërbetorin Edhe këtë sexhaden çka e keni këtë tepihun që më është dhanë nga shteti, kthejani Omerit radiallahu anhu. Ngase këto nuk janë të mijat. Edhe fulan kopshtin të cilin e kam, shiteni, ose ashtu si që është kopsht kthene në buxhetin e shtetit, për atë pasurin të cilën ma kanë pas dhanë mu e kam ushqy familjen teme. Kur i ofrunë Omerit radiallahu anhu, qau edhe ky si khalifa, Tha, O Ebu Bekër, e ke lodhë ata që ka me ardhë pas teje. E ke lodhë ata që ka me ardhë pas teje. Edhe Omer, radiallahu anhu, 10 vite khalifa, në momentin e vdekjes, i ka dorëzu në buxhet këtë deven edhe këtë tepihun i cili i është dhënë nga shteti. ndërsa kopshtin qysh atëherë nuk e kishte pranue Omeri radiallahu anhu Ebu Bekrit, ngase i kishte thënë se na ta kemi caktu nga buxheti i shtetit dhe kjo të mjafton. Ndërsa Omeri radiallahu anhu ato 10 vite të cilat i kaloi na tregon rasti se si e ka kalu jetën e tij kur ka shku në Mesxhidul Aqsa dhe kanë pritur që t'ia dorëzojnë çelësat Omerit radiallahu anhu priftat e Mesxhidul Aqsas ngase kanë pas në Bibël se do të vjen te ju edhe çelësat, Tevrat edhe në Bibël se do të vjen një person të cilit ju do t'ia dorëzoni Mesxhidul Aksan një njeri me rrobe t'vjetra të harnuma deven e ka për dore edhe hecën n'kamë Ajo çka du të flas unë për rrobat se Omer radiallahu anhu nuk e kishte synim pasurinë tha ngase ata sahabët i kishin pa se çfarë jete kanë krishterët dhe jehudët çfarë jete edhe çfarë veshe po veshin mbretërit e atyre tha Fa mahma btaghayna al izzata bi ghayrihi adhallana Allah Sado që na ta kërkojmë krenarinë n'diçka tjetër na nënçmon Allahu azza wa jall Për 10 vite të cilat ka punu Omer radhiyallahu anhu ka punu sa një popull Para se dlokët t'i fillojnë të pushojnë nga pak Omeri radiallahu an ndodhi ajo çka ndodhi mi muslimanët Apo ishte një dridhje Apo një tronditje Për muslimanët e asaj kohe kur ndëgjun për mbytjen e Omerit radiallahu an Lëvizi dora e tradhtisë Nga Ebu Lu'lu el-Mexhusi Elhamdulillahi alladhi lam yaqtulni Falënderimi i takon Allahut i cili nuk e ka bo që të ndodhë të mbysë dikush ahadun dikush yuhajjuni i cili do të argumentohet para Allahut do t'dalë si musliman edhe thotë la ilaha illa Allah. Nga se nëse ka qenë prej muslimanëve edhe m'ka myt, e ndoshta i kam bo padrejt, i thirri ata, edhe ju tha atyra se ju jeni kryet e umetit. Nëse ju pëlqehi, gjithë umeti pëlqehet. Nëse ju coptohi, gjithë umeti coptohet. Thotë Abdullah ibn Omeri edhe ibn Abasi, se s'ka fol diçka Omeri radiallahu anë n'atë mexhlis, vetëm se pas vdekjes atij shumë nga ajo që e ka thonë ka ndodh. Nga varrët ku ishte therrë. Ashtu sikur e pike, ndërsa prej varrëve dalte qumshti. Fa arafa annahu al-maut. Thotë kur e pa që po i rredh qumshti po pin prej nal ndërsa poshtë po i rredh qumshti, thotë u siguru se nuk ka rrugëdalje tjetër përveç se vdekja. Fa qala Omer ibn Khattabin ose Ebu Xhehlin, se edhe ai ka pas emrin Omer. E ka dash Allahu azza wa jall që ta ndihmon këtë fe me Omer ibn Khattabin. E ka pranu Islamin Omer ibn Khattabi, thotë a nuk e ka ndihmu Allahu këtë fe me ty? A nuk i forcoi muslimanët me ty? Kur në Mekë kishin frikë prej mushrikëve. Kur pranove Islamin ti, ishte krenari për muslimanët kur e pranove ti islamin muslimanët e tregun islamin haptas ngase tregojshin fshehtas e mbanin islamin fshehtas kur pranoi Omeri radiallahu an fillun muslimanët që të bojnë namaz edhe t'i thirrin njerëzit në islam haptas ti e bane hixhretin hixhreti yt për muslimanët ishte fitore Hyni Islami me hixhretin kur e bane ti dhe me punën tane të cilën e ke ba si halife hyni Islami në çdo shpi ndërsa u pasurun muslimanët dhe ju erdh rrisku atyra edhe në fund përfundoi jeta jote me shehidllëk ça ke që po mërzitesh për ty ka myzhde Tha, O Zot, ty të takon falënderimi. Pastaj tha Abdullah ibn Omerit ngase ishte në kam të Abdullah ibn Omerit, kryet e kishte Omeri radhiyallahu anhu, tha ma lësho fytyrën mollzat e faqeve të mia edhe mjekrën në të fytyrën ma lësho n'tokë ja Abdullah thot Abdullahu e lëshova fytyrën e tij në tokë Pasha Allahun ka qenë mik i Islamit. Wa ma'wa al-aytam, ka qenë mburojë i jetimëve. Wa mahallu al-iman, ka qenë vend i imanit. Wa ma'adhu ad-du'afa, wallahi ka qenë i cili i ka mbrojtë dhe kanë gjetë prehje te ai edhe mbrojtje njerëzit e dobët. Lil-khalqi hisna, ishte për krijesat, për njerëzit ishte kështjellë. Wa lin-nasi 'auna, për njerëzit ishte ndihmë. Qama bi haqqi Llahi sabira, e kryti obligimin e Allahut me durim, duke pas shpresë se Allahu do t'ia shpërblen atë, hatta adhhara Allahu ed-din, derisa Allahu azza wa jalla e ngriti Islamin, wa fataha ed-diyara, edhe derisa u hapën shtetet, Wa dhukira Allahu fil aqtar, dhe derisa Allahu azza wa jall u përmend çdo vend. Kjo ishte diçka shkurt nga jeta e Omerit radhiyallahu an, se si Omeri radhiyallahu an ra shahid. Ndërsa ajo çka përfitojmë nga jeta e Omerit radhiyallahu an është e para urrejtja edhe xhelozia të cilën e kanë kafirat ndaj muslimanëve. Edhe kjo çka e bojnë kafirat me musliman është natyre kafira. Omeri radiallahu anë, i cili ka sundua edhe ka qenë njeri i drejt edhe askujt zullom nuk i ka bo, siç e dimë rastin e kuptijut, i cili ka qenë jo musliman, krishter në Egjipt, kur Amr ibn Asi, ishte emir, zëvendës i Omerit radiallahu anë për në Egjipt, kur kishin Gara me kuaj Ky kuptiu Ka mujt e është ba e padrejt E pastaj I ka mshue Me kamxhik Djali i Amr ibn Asit I ka mshue Këtij krishterit djalit kuptiut është nis ky kuptiu Prej Egjiptit Pasi që kanë dëgju për drejtësinë e Omerit radiallahu an e ka shku në Medina edhe ka taku Omerin radijallahu anhu edhe i ka tregue se djali i Amr ibn Asit ma ka mshue me kamxhik edhe më ka than se unë jam djali i të ndershmit se djali i emirit të Egjiptit Amr ibn Asit ka urdhërue shkrusin Omerin radijallahu anhu ka shkrujt një letër edhe ja ka çua Amr ibn Asit edhe i ka than t'vish me gjithë djalin tan Medina kur e kanë marrë letrën, janë obligu që të vijnë Medina. Kanë ardhë Medina, edhe i ka thonë atij djalit, a është ky djali këtij i cili ta ka mshua me kamxhik, ka thonë po, ka thonë ktheja tash. Thot ky koptiu, ky krishteri i cili e ka transmetu këta, thot unë i mshojsha atij, ndërsa Omeri radijallahu anhu thojke mshoj birit të ndershmit. Kur, tha, i keni ba njerëzit rob pasi që nanat e tyre i kanë lindur të lirë. Këtu shihet drejtësia e Omerit radijallahu anhu, mirëpo kafirat sado që të jesh i drejtë ndaj tyre, ata nuk kënaqen. Natyra e tyre është urrejtja edhe xhelozia ndaj muslimanëve. Do të thotë, të parën gja të cilën e kuptojmë nga kjo që ka ndodhë me Omerin dhe na jep me kuptua urrejtjen e mos mu mashtru muslimant se paska kafirat po na dojkan neve. Po duhet me ditë se kafirat në veten e tyre edhe natyra e tyre ashtë që ata i urrejnë muslimant. Ajo çka na jep me kuptua që muslimant t'kenë dituri, atë që e kuptojmë nga Omeri radijallahu anhu apo nga ky rast e shohim frigën të cilën e ka mbajt Omeri radijallahu anhu dhe me të cilën është nda nga të tjerët frigën që e ka pas nga Allahu azza wa jall Thot, nuk kam pa dikën përpara as mbrapa tij që kanë ardhën sikur Omeri radijallahu i cili ka vepru shumë punë të mira edhe prap ka pas frikë nga Allahu kur do ta takon Allahun azza wa jall. S'kam pa prej muslimanëve të parë as të mbramë sikur Omeri radijallahu anhu. Apo tregon takvallëkun e Omerit radhiyallahu anhu fjala e tij kur ka thon Alhamdulillah që nuk ka qenë ndonjë musliman që më ka mbyt. Nga friga e Allahut azza wa jall që kur do takon mos t'jet personi i cili e ka mbyt musliman. Kjo e ka ba që ai të gëzohet që mbytsi nuk është musliman. Ndërsa transmeton Ibn Shihabi Ishte i plagostë para vdekjes dhe pa veten se përfundimi i tij është vdekja, i tha djalit të tij, Shko te Aisha radhiyallahu anha, troket n'derë të saj, kërko leje e pastaj thuj, Bëni selam nga unë, thuj nga Omeri i biri i Khattabit. Mos i thuj po të bën selam, Fehmiluni, mbajumni mua, deri te shtëpia e Ajshës, te dhoma ku do të varrosem. Thumme sellim, pastaj thotë Abdullah ibn Omerit, jep selam shtëpinë e saj. Fekul, edhe thuj, jestedhin, thuj asaj, po kërkon leje Omer ibn al-Khattabi, Omeri biri i Khattabit, fein edhenet li, nëse më jep leje që të varrosem, feedkhiluni, se më ka ardhë vdekja. Ndërsa në transmetim tjetër, fema marra illa tilka al-jum'a hatta ta'an tu'in, thotë nuk ka kaluar asnjë javë vetëm se Omerin radhiyallahu an e therrën. Pasi që e tregoi Omeri në hutbe këtë ëndër të cilën e kishte pa, edhe tha se këto po e shoh se më ka ardhur vdekja, thotë nuk kaloi një javë transmetuesi vetëm se Omeri radhiyallahu an u therr. dhe se muslimani duhet të vazhdon me këshilla gjithmonë, siç ka ardhur transmetim në Ishakit, i tha Aliut radhiyallahu an, pasi që i mbledhi dhe tha që të zgjedhet mesin e atyre njerëzve dikush prej halifëve, ndërsa ky ishte në momentet e vdekjes, tha Aliut radhiyallahu an, nëse ti, pasi që muslimanët e dinë vendin tënd, e njohin se je prej njerëzve më të ditur, edhe je i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Në rast se të zgjedhin ti me qenë halife i muslimanëve, ke frikë Allahun Azza wa Jall. Nëse të zgjedhin, ke frikë Allahun Azza wa Jall. Në momentet e vdekjes nuk harron Omeri radhiyallahu an që të vazhdon me këshilla ndaj muslimanëve. Pastaj thot transmetuesi e thirri Uthmanin edhe ja numëroi t'njëjtat fjalë ja tha edhe Uthmanit. Urdhërimi punë të mirë Po kisha pas qef mendoj sikur mos t'ishte kanë kjo vepër as për mu as kundra meje. Kish mjaftue. Vetëm që të shpëtoj te Allahu Azza we Gjell mjafton kjo. Edhe nëse Allahu nuk um shpërblen për këtë që e kam ba, vetëm mos të ndodh kjo vepër kundra meje mjafton për mua. Falemma adbara, kur u kthi ai djali dhe po shkon, kale rëddu alejje l-gulam, Tha ktheni at djalin u kthy djali i kishte rrobët e tij gjata kale ja ibne ahi tha o ti djal i vlla tim irfa thawbak ngreje teshën rrobën tënde fe innehu abqa li thawbik ngase kjo është më e mir për rrobën tënde wa anqa li rabbik më e pastër për rrobën tënde edhe më e devotshme për zotin tënd Edhe pasi që u therr edhe i rridhte gjaku, erdhi ni herë një person në këto momente para vdekjes tha Istakhlif Abdallah ibn Omar, tha leje, se ishte problem halife kush do të mbejt mbrapa, i tha njani leje halife pas teje Abdullahun, djalin tan. Abdullahu e kishte një grue jo të devotshme. I tha Omeri radhiyallahu anhu që lëshoje e pashkurorëzim. Edhe një kohë të gjatë s'mujke me lëshua atë grunë. Në momentet e vdekjes, kur i tha ky personi le djalin tan halife, tha katalak Allah tha halife një person, një njeri, djalin tem Abdullah i cili s'ka mundësi me lëshu një grua. Në rastin e vdekjes shehidllokut Omerit radhjallahu e shohim një cilësi të cilën e ka pas sahabët edhe nda prej tjerëve, ajo ka qenë që i kanë dhanë vllaznive t'vet përparësi mbi veten. Edhe nëse veten e vet e kanë lanë keq, i kanë dhanë tjerëve përparësi. Allahu ka thënë, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasasa", edhe veten e lajnë keq, edhe u japin tjirve, i ndihmojnë tjirve, edhe nëse shohin keq në veten e tyre. Sikur ishte rasti i Aishës radhiyallahu an, transmeton Buhariu, kur ka shku Abdullah ibn Omeri, që të kërkon leje nga Aisha që t'ja lejon vendin, që të futet varroset Omer radhiyallahu an në vendin afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen Abdullah ibn Omeri dhe kur troket n'derë dhe jep leje Aisha, thot Abdullah ibn Omeri e gjeta Aishen radiallahu anha duke qajt. Ngase Emirul Mu'minin, Omeri radiallahu anhu ishte therrë edhe ishte para vdekjes. E kur e lajmëroi Abdullahu për këta, tha Aisha kuntu uriduhu li nefsi, këtë vendin këtu afër pejgamberit m'u varros, kam qenë duke rujt për vete. Wala uthirannahu Na thotë kjo lejohet me kusht që personit për të cilin flitet ashtu mos i ndikojnë fjalët. Ajo që ka përfitojmë është se umeti nëse ka ndonjë imam, khalifa, t'drejt, i cili ka frikë Allahun Azza wa Jall, e kur të vdes ai, është e drejt e umetit që të mërziten. Edhe shihet nga transmetimi i Ibn Abbasit që ka dalë me shikue rrugës